İslam dünyası, elm və ibadət. İslam dünyası, iman və təqva. İslam dünyası, ailə və cəmiyyət. İslam dünyası, dünya və axirət. İslam dünyası, bu dünyanın sakini ol. Sakin ol. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار Ey qövmüm, nə üçün mən sizi qurtuluşa çağırarkən siz məni atəşə çağırırsınız? Bismillah, elhamdülillah, və salatu və selamu alə Rasulillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Hörmətli tamaşaçılar, İslam Dünyası proqramında xoş gördük sizi. Keçən dəfəki verilişimizdə biz axirətə iman haqqında danışmışdıq və bu dəfə də həmən mövzunu inşallah Allah Taala'nın izni ilə davam etdirəcəyik və Allahın izni ilə həm söhbətim Elşən Şəkərovu sizə təqdim etmək istəyirəm. Xoş gördük sizi. Allahın salamı ilə salamlayıram. Assalamu alaykum deyirəm sizə. Və alaykum salam. Elşən müəllim, keçən dəfə biz axirətə iman haqqında danışmışdıq və axirətə imanın e, içərisində özünü cəm eləyən bir neçə mövzular da var bunun içərisində. Şübhəsiz ki, bunlar ölüm, ölümdən sonraki anlar, həyat və ilaxır məsələlərdir. Elə isə gəlin başlayaq, həmənki söhbətimizi davam etdirək. İlk öncə sizdən ölüm haqqında soruşmaq istəyirəm. Ölüm nədir? Bismillah və salatu və salam alə Rasulillah və alə alihi və sahbihi və mən və alə. Ümumiyyətlə bu ə, e, keçən mövzumuzda qeyd etdiyimiz kimi ə, e, bu axirətə iman mövzusu əsasən 3 şeyi cəm edir özündə. Birincisi qiyamət və qiyamət e, deməli qiyamətin qiyamətdən əvvəl baş verən qiyamətin əlamətləridir. Bu barədə biz danışdıq. Və ikinci mövzu ölüm, yəni ölümə iman gətirmək və ölümdən sonra baş verən deməli, e, qəbir əzabı və qəbir neməti. Yəni bu mövzu buna iman gətirməkdir. Qəbir həyatı. Qəbir həyatı. Və bu özü də deməli imanın e, deməli e, axirətə iman mövzusuna daxildir. Üçüncü mövzu isə qiyamət, qiyamətin qopması və qiyamətdən sonra baş verən hadisələrə imandır. Və bu bu mövzumuzda, yəni ölüm barədə danışacağıq və ölüm özü deməli bu ham hamımızın, yəni şahidi olduğumuz insanın yəni Allahın ona yazdığı əcəl başa çatdıktan sonra insanın deməli e, vəfat etməsi və bu dünyadan axirətə deməli e, artıq yollanmasıdır. Yəni budur ölüm hadisəsi. Və bu ölüm hadisəsi ümumiyyətlə e, deməli Allah Taala Qurani-Kərimdə və həmçində peyğəmbərimiz sallallahu hədislərində ölümü bizə tez-tez xatırlamağı tövsiyə edirlər. Və çünki niyə görə? Çünki ölüm özü elə bir hadisədir ki, artıq insanın deməli əməllərinə xitam verilir. İnsanın əməlləri ölümlə başa çatır və insan başqa bir növbəti həyata, axirət hə-, həyatına e, qədəm qoyur. Və həmçinin buna görə də məhz buna görə də ölümə e, deməli alimlər e, əl-qiyamətus suğra, kiçik qiyamət deyirlər. Və hətta deyirlər ki, belə bir söz var, deyirlər ki, kim öldüsə artıq onun üçün qiyamət qopdu. Və buna görə də Allah Teala Qurani Kərimdə bizə ölümü xatırladı və Peyğəmbərimiz sallallahu Allah Teala Qurani Kərimdə Munafiqun surəsinin 9-11-ci e, ayələrində Allah Teala buyurur: Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amenu la tulhikum amwalukum ve la auladukum an zikrillah. Və men yef'al zalika fa ulaika humul khasirun. Allah Teala buyurur ki, ey iman gətirənlər, deməli, sizi mal dövlətiniz və övladınız deməli, Allahı xatırlamaqdan, Allahı zikr etməkdən yayındırmasın. Və kim bunu edərsə, məhz onlar deməli, xəsarətə uğrayanlardır. Sonra Allah da ayənin ardından buyurur ki, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَهَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي ilə əcəlin qaribin fəəssəddaqa və əkum minəs-salihin. Və Allah təala buyurur ki, deməli e, bu ayənin ardından buyurur ki, və sizə verdiyim, sizə verdiyim ruzidən xərcləyin. Yəni sizlərdən birinizə deməli e, ölüm gəlib, ölüm gəlib yetişdikdə və ey Rəbbim, əgər mənə möhlət versən, mən e, deməli E, sədəqə verib salihlərdən olaram deməyənə, də, deməyənə qədər deməli, sizə verdiyim ruzidən xərcləyin. Və sonra Allah təala bu ayənin ardından buyurur ki: "Vələn yuəxxirəllahu nəfsən izə cəə əcəluhə vallahu xabirun bimə tə'malun." Allah təala əcəli çatmış heç bir nəfsə möhlət verməz. Və Allah təala sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Və bu ayədə görürsüz ki, Allah təala yəni bizə ölüm gəlməmişdən əvvəl e, deməli Allahdan e, deməli e, öz Allahın bizə verdiyi ruzidən xərcləməyi və həmçində deməli salih olmağı bizə tövsiyə edir. Və həmçinin başqa bir ayədə Allah təala buyurur ki: "Və kullu nefsin kullu nefsin zaiqatul maut." Hər bir nəfs ölümü dadacaqdır. Və peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də hədislərdə bizə deməli ölümü tez-tez xatırlatmağı bizə tövsiyə edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Və əksiru min zikri hədi min ləzzət əl-mavd. Deyir ki, Peyğəmbər buyurur ki, bütün ləzzətlərə, bütün deməli e, e, ehtiraslara, bütün şəhvətlərə son qoyan ölümü xatırladın, xatırlayın. Tez-tez xatırlayın. Həqiqətən də gözəl, hikmətli sözdərdir və ə, e, gəlin biz müasir həyatımızda da müqayisə etdikdə görürük ki, ölümü düşünməyən, sonunu düşünməyən insan sanki qəflətdədir. Sanki elə düşünür ki, bütün əbədi həyat var onun üçün və bütün əbədiyyən yaşayacaqdır, bütün ömrü boyu həyatı belə də gedəcəkdir. Amma bircə anlıq da olsa insan o məqamı, o anı xatırlayan kimi o dəqiqə istər-istəməz özünə düzən verir. Düzdür. Düz deyirsiniz Can qardaş. Yəni ölüm özü acı bir həqiqətdir. Yəni biz bizim hal-hazırda yəni insanlar hamı bunun şahidi olur, amma e, xatırlatmağı baxırsınız ki, E, şeytan unutdurur insana. Və ölümü xatırlamağın böyük faydaları var. Böyük faydaları var ki, insan e, ölümü xatırladıqda insan öz gündəlik etdiyi əməllərinə, e, həmçində özünü hesaba çəkir. Əlbəttə, əlbəttə elədir. Yəni yaxşını pisi düşünür. Yəni insanlarla münasibətinə artıq düzən verir. Öz ibadətlərinə diqqət yetirir və sər və ilaxır bütün bunlar hamısı artıq axirət üçün çalışır. Artıq insan yəni ölümü fikirləşdikdə bir növ axirət üçün çalışır. Və ölüm özü, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, yəni ölüm insanın deməli e, Allah Taala tərəfindən, Allah Taala tərəfi Allahın əmri ilə ölüm mələyinin insanın ruhunu alması hadisəsidir. Yəni ölüm şəriətdə yəni budur. Yeri gəlmişkən elə bu barədə soruşaq ki, Elşən müəllim, e, nə hallar yaşanır e, sünnədə, peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərindən nə gəlib çatıb bizə? Yəni bir insan can verərkən dünyasını dəyişərkən artıq belə deyək ki, hansı hissləri yaşayır, hansı mələklər gəlir və hansı e, belə deyərdim ki, mələkləri onun gözünün önündə görür və bu halları Allahın izni ilə buyurun. Ölüm hadisəsi Allahın əmri ilə baş verir. Bu belədir sözsüz ki. Və ə, e, ölümü yerinə yetirən isə Allahın deməli e, mükəlləf etdiyi ölüm mələyi deyilən mələkül maut və ölüm mələyi ilə bərabər yanaşı başqa mələklər də kömək edir ona. Və ona görə biz Qurana baxsaq, Allah Taala Quran-ı Kərimdə ə, e, bəzi ayələrdə ölümü özünə nisbət edir. Məsəl üçün Zumər surəsinin 42-ci ayəsində Allah Taala buyurur: "Allahu yetevəffəl enfusa hinə mautiha." Allah əcəli çatmış insanların canını alar. Canını alır. Burada görürsünüz Allah Taala e, ölümü özünə nisbət elədi. Başqa bir ayədə Ənfal surəsinin 50-ci ayəsində Allah Taala ölümü e, mələklərə isnad edir, nisbət edir və deyir ki, deməli, "Vəlau tara iz yetavaffallazina kafaru al-malaikatu." Allah da buyurur ki, əgər e, e, deməli kaş ki sən kafirlərin kafirlərin mələklər canını necə aldığını görərdin. Və burada görürsüzmü? Yəni e, ölümü mələklərə Allahdan nisbət elədi. Başqa bir ayədə isə Səcdə surəsinin 11-ci ayəsində isə Allah Taala e, ölümü e, ölüm mələyinə nisbət edir və deyir ki: "Qul yetevaffakum malakul mautillazi vukkilə bikum." De sizə mükəlləf olunmuş e, deməli, deməli ölüm mələyi sizin canınızı alacaqdır. Və bu ayədə də Allah Taala ölümü, deməli ölüm mələyinə nisbət edir. Amma bu bu ayələr arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Çünki həqiqətən də Allah Taala əmr edəndir və ölüm ölümü Allahın əmri ilə baş verir və ona görə Allah Taala birinci ayədə ölümü özünə nisbət etdi və bunu deməli ölüm mələyi yerinə yetirdiyinə görə Səcdə surəsinin 11-ci ayəsində Allah Taala ölüm mələyinə nisbət elədi və və ölüm mələyi ilə yanaşı başqa mələklər də iştirak etdiyinə görə Allah Taala cəm şəklində deməli Ənfal surəsinin 50-ci ayəsində ölümü mələklərə nisbət elədi ümumi cəm şəklində. Ümumiyyətcə Elşən müəllim, e, ölüm mövzusu həqiqətən də dinimizdə çox geniş bir mövzudur və mənə elə gəlir ki, təkcə elə ölüm mövzusuna aid bir neçə silsilə verilişlər hazırlamaq olar. Burada maraqlı suallar da meydana gəlir ki, bəzən insan yuxudaykən dünyasını dəyişir, bəzən, yəni insanlar müxtəlif cür ölürlər. E, söz yox, hər bir nəfs ölümü dadır, amma müxtəlif cür olur. Və <clears throat> bəzən insanlar arasında belə fikir var ki, e, məsələn, əgər bir insan yuxudaykən dünyasını dəyişibsə, o insan haqqında artıq hökm verirlər ki, yəni, gözəl insan idi, rahat öldü. Amma bəzən insan görsən ki, 3 gündən, 4 gündən can verir. Yəni onun haqqında artıq başqa bir fikir söyləyirlər. E, təbii ki, bunların heç bir əsası yoxdur. Yəni bunlar insanların dillərində dolaşan bir sözdür. Qəsdimiz odur ki, bu söz söhbəti eşitdirməklə odur ki, yəni bu ölüm məsələsində insan öz-özünə seçmir. Harda öləcək, necə öləcək, hansı səbəbdən öləcək. Və burada təbii ki, bizim əlimizdə qalan yalnız və yalnız Allah Taalaya dua edib gözəl bir sonluq diləməkdir. Bu sonluq barəsində qısaca bir danışardıq. E, gözəl sonluq, pis sonluq ölümün. Ümumiyyətlə bu dediyiniz kimi ölüm elə bir hadisədir ki, bunu Allahdan başqa heç kəs bilməz. Və Allah Taala insanların harada və necə hansı vəziyyətdə, hansı vaxtda öləcəyini bu Allahdan başqa evet Heç kəs bilməz. O ki qaldı e, kimin necə ölməyi, yəni yaxşı və ya pis ölməyi. E, Peyğəmbərimiz sallallahu belə bir hədisi var. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, mömin kəs alın təri ilə ölər. Yəni az az da olsa bir əziyyət çəkəcək. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu deyir ki, e, deməli özü ölüm ayağında olanda innelil mauti sakaratun. Həqiqətən ölümün deməli acıları var, ağrıları var. Yəni ölüm özü çox e, elə bir hadisədir ki, bunu ancaq şiddətli bir hal, şiddətli hadisədir və onu ancaq onu başına baş verən insan onu e, hiss edir. Yəni qıradakılar bunu hiss etmir. O ki qaldı kiminsə yuxuda, kiminsə bu heç də elə deyil. Yəni şəriət baxımından elə deyil ki, kimsə yuxuda ölübsə o yaxşı insandır. Xeyr, bu Allahın qoyduğu bir qanundur. Və elə insanlar ola bilər ki, ölümdən əvvəl yaxşı insan, salih insandır, amma ölümdən əvvəl bu müəyyən bir əziyyətlər çəksin. Bu da onun kəffarəsidir. Hı kəffarə də olsun. Və kimsə qəfil ölə bilər, qəfil də ölə bilər. Bu, bu da o demək deyil ki, bu insan yaxşı insanıdır. Əksinə, insanlar e, qəfil ölmək bu qiyamətin e, kiçik əlamətlərindəndir. Yəni çoxalır. Hə, çoxalacaq. Yəni qəfil ölümlər çoxalacaq. Və əksinə insanın ən gözəl ölümü odur ki, insan e, bu ölümü gözləyir, və ölümdən əvvəl kəlmə-i şahadətini söyləyir, söyləyə bilir. Çünki Allah cümləmizə əmin, belə bir sonluq nəsib eləsin ki, həyatımızın son anda biz də söyləyə bilək. Və bu ən gözəl ölüm bu sayılır ki, insan ölüm ayağında artıq e, vəsiyyətini edə bilir, e, kəlmə-i şahadətini söyləyə bilir. Yəni bu e, o demək deyil ki, əgər kimsə deməli yatanda öldüsə və yaxud qəfil durduğu yerdə, uzandığı yerdə bu heç də yaxşı ölüm, yəni demək deyildi. Həmçinin pis də deyil. Pis də deyil. Və yaxud əksinə, kimsə əzabla, əziyyətlə, xəstəliklə ölübsə, bu da demək olmaz ki, bu pisdir. Xeyr, bu da onun üçün kəffarədir. Yəni pis insan idi ki, onun başına belə bir ölüm gəldi. Müminin başına gələn hər bir hadisədə onun üçün xeyir var. Onun üçün kəffarədir. Necə ki, hədislərdə buyurulur. Əşə müəllim, e, biz bayaqları yuxuda ölüm haqqında danışdıq. İnsan yuxuya getdikdə ruh bədəni tərk edir. Bu da hansısa bir ə, e, məsələdə, belə deyək ki, hardasa buna da ölüm hadisəsi kimi söyləmək olar. Bax, bu barədə Quranda və sünnədə nə deyilir? Ümumiyyətlə, ə, e, yatmaq özü, necə ki, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə və həmçində Peyğəmbər s.ə.v hədisdə buyurur, yatmaq özü də bir növ ölümdür və Peyğəmbər s.ə.v də və Allah-u Teala da bunu ölüm adlandırır. Və burada da ruhun alınması baş, e, hadisəsi baş verir. Sadəcə ölümdə olduğu kimi ruh tam bədəni tərk etmir müəyyən bir hissəsi qalır. Çünki ruh bədənə can verən, həyat verəndir. Həyat bədənə həyat verən məhz ruhdur. Və ruh əgər bədəni tamamilə tərk etsə, bu artıq ölüm hadisəsidir. Amma yatanda isə e, deməli bu da bu halda da, yəni Allah təala insanların e, ruhunu iki iki halda, həm ölən halda, həm də yatan halda alır. Sadəcə yatan halda müəyyən bir hissə ruh qalır ki, müəyyən bir hissə, belə bu da dəlildir ki, yəni ruh hissələrdən ibarətdir. Və bu hissə hansı ki, bədənə həyat verir, amma e, bu özü də ölüm adlanır. Misal üçün Allah Təala Quran-ı Kərimdə bu Zumər surəsinin deməli 42-ci ayəsində Allah Təala buyurur ki: "Allahu yetavaffal anfusa hina mautiha wallati lam tanan fi manamiha feyumsiku allati qada alayha al-mauta və yursilu al-ukhra ila ajalin musamma." Allah ölənlərin canını öl ölüm anında, ölməyənlərin canını isə yatarkən alır. Yəni Allah təala görsün hər iki halda ə, e, can almaq kimi adlandırdı bunu. Ə, e, sonra Allah təala ayənin ardında buyurur: Yuxuda ikən əcəli çatanların ruhunu saxlayır, əcəli çatmayanların isə ruhunu müəyyən bir vaxta qədər buraxır. Və burada görürsünüz Allah Taala yatmağı da ölüm adlandırdı. Və hədislərdə də biz hədislərə baxsaq Peyğəmbər s.ə.v misal üçün bizim ə, e, ən çox işlətdiyimiz e, yatarkən etdiyimiz duada yatarkən etdiyimiz duada biz deyirik ki Bismikə Rabbi vada'tu cəmbi Allahım sənin adınla böyrümü qoyuram yəni yatıram və bikə arfa'uhu və sənin köməyi ilə qaldırıram İn əmsəktəhə fəğfir ləhə və rəhəməhə. Əgər mənim nəfsimi saxlasan, bu zaman saxlasan, bu zaman ona rəhm et və onu bağışla. Və in ərsaltəhə fəhfazhə bimə təhfazu ibadəkə salihin. Əgər ruhumu qaytarsan, o zaman onu salih qullarını hifz etdiyin kimi onu da hifz et. Və burada da görürsün Peyğəmbər s.ə.v yəni, yatmağı ölüm adlandırdı və həmçində e, e, deməli e, başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v sahabələrlə səfərdən qaydanda necə ki Buxarıda gəlir bu hədis və sahabələr yorulur, səhərə yaxın olur, sahabələr yorulurlar. Və deyirlər ki, Rasulullah, bəlkə istirahət edək. Və Peyğəmbər s.ə.v sübhə yaxın olur və deyir ki, mən qorxuram ki, sübhə yatıb qalarıq. Və Bilal radiyallahu anhu deyir ki, mən sizi oyadaram. Və Bilal radiyallahu anh özünü öz dəvəsinə söykəyir, söykəyir və yuxu aparır. Yatır qalırlar və bir də oyanırlar ki, artıq günəş çıxıb, çıxıb və Peyğəmbər səsələm e, Bilala deyir ki, bəs sən bizə söz vermişdin ki, bizi oyadacaqsan. Və sonra Peyğəmbər sən belə bir e, söz deyir, deyir ki, İnnəlləhə qabədə arvahənə heysu şəə və raddəhə heysu şəə. Allah ruhlarımızı istədiyi vaxt alır və istədiyi vaxtda onu qaytarır. Və Bilal rəziyallahu deyir ki, ya Rasulullah, sənin e, deməli ruhunu alan mənim ruhumu almışdır. Aldı. Və Peyğəmbər s.ə.v, yəni burada əsas məqam odur ki, Peyğəmbər s.ə.v görürsünüzmü, yəni yatmağı da ruh almaq, Allahın ruhu almağı kimi bunu qeyd etdi. Elşəm müəllim, söhbətimizin bu məqamında istərdim ki, ruh haqqında sizdən soruşum. Quranda və sunnada bu haqda nə deyilir? Ruh nədir? Ümumiyyətlə, bu ruh barədə bizim çox az bilgimiz var. Hətta Peyğəmbər s.ə.v belə ruh barədə çox az bir bilgisi olub. Çünki Allah Teala Quran-ı Kərimdə İsra surəsinin 85-ci ayəsində buyurur: "Və yəsəlunəkə anir-ruh." Və səndən ruh barədə soruşarlar. "Qulir-ruhu min əmri Rabbi." De, ruh Rəbbimin əmrindəndir. "Və mə utitum minəl-ilmi illə qalilə." Siz yalnız çox az bir bilgi ilə deməli bilgilənməsiz. Yəni bu barədə çox az bir məlumatınız var. Ancaq buna baxmayaraq, yəni Quran və sünnədə Peyğəmbərimizin sallallahu əleyhi və səlləm bizə xəbər verdiyi məlumatlardan biz bəzi şeylər deyə bilərik ruh barədə. Belə ki, deyə bilərik ki, ruh özü və əhlüsünnə və cəmaənin də yəni əqidəsi budur ki, ruh özü bir varlıqdır. Sərbəst bir varlıqdır. Yəni ə, e, bədənin bir hissəsi və yaxud belə deyək, e, bədən, bədən, bədənin özü deyil. Yəni, bədəndən ayrıca sərbəst bir varlıqdır. Və bu varlıq xüsusi bir forması, şəkli yoxdur. Və bu ruh özü, e, deməli, ancaq biz bilirik ki, bu ruh bədənə daxil olur, bədəni tərk edir, həmçinin yüksəlir və bunlar hamısı gəlib Quran-ı kərimdə və hədislərdə və ona görə də biz bunları deyə bilirik. Amma o şiqalda bədənin məhz hansı bir hissəsində yerləşməsi, bu da yəni konkret bir hissəsi yoxdur və necə ki həyat bütün insanın bədən boyu ə, e, hər yerinə yayılıb və ruh özü də bədənin hər yerindədir. Hər yerinə yayılıb və konkret bir yeri yoxdur bədəndə. Əsasən alimlər 5 e, növ əlaqəni qeyd edirlər ki, yəni ruh insanın bədəni ilə 5 növ əlaqədə olur, 5 növdə olur. Bunlardan birincisi insan ana bətnində olanda. Və burada da insan, biz özümüz şahidi oluruq ki, insan artıq 4 aydan sonra necə ki, hədislərdə gəlir, insana ruh üfürülür və bu ruh, deməli, insan bu ruhla hərəkət edir ana bətnində, qidalanır və bu hərəkətə də biz şahidi oluruq. Və bu da bir növ ruhun bədənlə əlaqəsidir. İkinci əlaqə, ikinci növ əlaqə insan bədən, ana bətnindən çıxdıqdan sonra, yəni bizim bu dünyadakı olan əlaqəsidir. Və bu da özünə xas formada e, ruhun bədənlə əlaqəsi olur. Və bu həyatla sözsüz ki, ana bətnində olan həyat fərqlidir. Amma e, insan, amma ruh həmən ruhdur, eyni ruhdur. Misal üçün, ana bətnində insanın oksigenə, deməli, bizim aldığımız kimi oksigen ciyərlər almır və qidaya, orada başqa cür qidalar, ancaq bu dünyada isə başqa cürdür həyat. Amma yenə də həmən ruh insan bədəni ilə əlaqəsidir əlaqədədir. Üçüncü növ, bayaq qeyd etdiyimiz kimi yuxuda. Yuxuda da ruh bədənlə əlaqədə olur, amma bu da özünə xas olan formada. İnsan eşitmir, görmür, yəni yatan insanın yanında danışsaq da eşitməyəcək. Amma ruhu var və bu da ona xas, xüsusi bir şəkildə bədənlə əlaqədədir. Dördüncü növ insan qəbirdə olanda və hansı ki, bu barədə biz söhbət edəcəyik. Qəbirdə, insan qəbirdə olanda da ruh insanla, bədənlə əlaqədə olur, təmasda olur. Ancaq bu da özünə xas olan formada. Yəni, bizim bu dünya həyatına fərqli. Və nəhayət 5-ci növ insan qiyamət günü və bu ən kamil əlaqə olacaq. Yəni, ruhun bədənlə ən, ən kamil təması olacaq. Və çünki o, axirət cənnətdə olan, deməli, cənnətə insan bildiyimiz kimi yeməyə, içməyə, yeməyə yeyəcək, amma yuxudur, yorğunluqdur, bu hisslər olmayacaq. Və bu da başqa bir ruhun, yəni amma Başka ruh, hə, görürsünüz, yəni insan bu mərhələləri keçdikcə ruh həmən ruh qalır. Və həmən ruh öldükdən sonra da yenə əzab görür və yaxud neymət görür, amma sadəcə insanın forması dəyişir. İnsanın hə həyat tərzi dəyişir. Elşə müəllim, e, biz bilirik ki, ölüm anında ruh bədəni tərk eləyir. Bu zaman insan nələri yaşayır? Bu ölüm anı necə baş verir? Ruh bədəni tərk edərkən insan hansı mələkləri görür, hansı hadisələr baş verir. Bax, bu haqda bizə məlumat verərdiniz inşallah Allah Taalanın izni ilə. Buyurun. E, bu haqda e, deməli bu ölüm insanın ölüm anı baş verən hadisələr və ölümdən sonra baş verən hadisələr və ruhun deməli aqibəti necə olur? Bu haqda deməli Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin Bara ibn Azibdən gələn hədisində, yəni hədisi İmam Əhməd, Əbu Davud, Həkim və başqaları rəvayət etmişlər. Hədis səhih hədisdir. Bu uzun Bəra ibn Əzibin rəvayət etdiyi e, uzun hədisdə gəlir və mən istərdim ki, həmən hədisi e, oxuyum və tərcümə edim. Yəni hədisdə buyurulur ki, deməli e, Bəra ibn Əzib deyir ki, خرجنا مع مع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في cenazeti raculin minel ensari. Biz deyir bir e, ensarlardan olan bir kişinin cənazəsi üçün Peyğəmbər sallallahu çıxdıq qəbristanlığa və deyir gəldik onun qəbrinə yetişdik. Həmin o insan e, qazıl, qazılan qəbrinə. Və ləmmə yulhəd. Onun üçün hələ qazılmamışdı. Yəni ləhd olunmamışdı. Fəcələsə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə və cələsnə həvləhu. Bir Peyğəmbər sallallahu oturdu və biz də oturduq onun ətrafına. Və kəənnə alə ruusinə tayru. Sahabə deyir ki, çox sakit idi. Ümumiyyətlə, sahabələr özü Peyğəmbər s.ə.v-in yanında özlərini çox təmkinli, sakit aparardılar. Və sahabə bunu vəsf edir, deyir ki, sanki başımıza quş qonmuşdu. Yəni, quş qonda insan necə sakit aparır özünü, hərəkətsiz o cür. Peyğəmbər səsən deyir, əlində taxta var idi və taxta ilə yerə vururdu. Və deyir, başını qaldırdı, bizə baxdı, qaldırdı və dedi, İstəizu billahi min azabil qabri marratini ov sələsən. Və dedi ki, qəbr azabından Allaha sığının. İki və ya üç dəfə. Peyğəmbər səsən deyir ki, mümin qul, mümin qul, dünya həyatının dünya həyatından kəsil, kəsilib axirət həyatına yəni qədəm qoyduqda, yəni e, deməli yaxınlaşdıqda ona deməli e, göydən mələklər nazil olar. Ağ üzlü kəənnə vucuhəhumuş şəms. Sanki üzləri günəş olan, sanki günəş kimi ağ olan mələklər inər. Və onlarla həmin mələklər özləri ilə cənnətdən olan kəfən və cənnətdən olan hənut, yəni ətir gətirəcəklər. Gətirirlər. Hətta yəclisu minhu məddəl basari. Deyir, gəlib həmən insanın, yəni ölən insanla, deməli, e, göz, göz, göz görəcək məsafədə həmən insandan e, əyləşirlər. Summa yeci'u melekul mauti. Sonra ölüm mələyi gəlir. Hansı ki bu ölüm mələyi e, ölümü deməli icra edəndir. Ölüm mələyi gəlir, həmin insanın mömin insanın başında oturur, başının üstündə oturur və deyir: أيتها النفس الطيبة uxruci ilə məğfiratin minəllahi və ridvanin. Deyir, ey gözəl nəfs, Allahın məğfirətinə və razılığı üçün çıx. Məğfirəti və razılıq üçün çıx. Peyğəmbər səhəm deyir ki, və ruh çıxır və sanki damcı, deməli, su qabının, tuluğun deməli, ağzından töküldüyü kimi, yəni rahat, rahatlıqla çıxır. Onun cəsədi, ruhu çıxdıqda, onu göz qırpı, qırpımı qədər, yəni heç e, tərk etmədən onu götürüb və deməli, hətta yaxuzuhu və yəcəluha fi zəlikəl kəfəni və fi zəlikəl hənudi. Onu götürüb həmən kəfənə və həmən ətirə bükürlər. Onun ruhundan, bükülmüş ruhun, ruhdan yer üzündə ən gözəl iyi ol, qoxu, qoxu kimi qoxu gəlir. Həmən onun e, ruhdan. Qal, fəyəsədunə bihə فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة illə qalu ma hazar ruhut tayyib. Deyir onu götürüb və göyə qalxırlar mömin ruhunu və elə bir mələklər toplumundan, toplumun yanından keçmirlər ki və həmən onlar həmən mələklər soruşurlar ki, bu gözəl e, deməli e, ruh kimindir? Fəyəquluna Xulən İbnu Xulən və deyirlər ki, filankəs oğlu filankəsdir. Və deyir ki, onu yer üzündə onun e, deməli adlandırdıqları ən gözəl adlarla adlandırırlar. Ta ki onu deməli dünya səmasına gətirib çatdırırlar. Həmin mələklər deməli dünya səmasını keçib birinci səmaya çatdıqda deməli qapının e, e, açılmasını, yəni səmanın açılmasını istəyirlər, tələb edirlər. Feyuftahu lahum və onlar üçün həmən e, səma açılır. Deyir və bu cür hər səma e, açıldıqda, hər səma açıldıqda, deməli onunla onu mələklər müşahidə edirlər və e, başqa mələklər də müşahidə edirlər ta ki 7-ci səmaya çatana kimi. Allah təala buyuracaq ki, mənim qulumun deməli adını illiyinə yazın və illiyin deməli hədislərdə gəlir ki, 7-ci səmada olan bir cənnət adlarından biridir. Və aiduhu iləl ardı. Sonra Allah təala buyuracaq ki, mənim qulumun deməli adını yazın illiyinə və sonra deməli onu yerə qaytarın. Yəni ruhunu yerə qaytarın. O həqiqətən mən onları, yəni insanları torpaqdan yaratmışam və ora qaytaracam və oradan da bir daha onları dirildəcəyəm. Və onun ruhu cəsədinə qaytarılacaq. O ruhu bədəninə qaytarıldıkdan sonra iki mələk gələr və onu otuzdurarlar. Otuzdurarlar Və ona deyəcəklər, mən Rabbuka, Rəbbin kimdir? Fəyəqulu Rabbiyallahu, mənim Rəbbim Allahdır deyəcək. Fəyəquləni ləhu, mə dinuka və ona deyəcəklər, dinin nədir? Fəyəqulu deyəcək ki, diniyəl İslamu, mənim dinim İslamdır. Fəyəquləni ləhu, mə həzər rəculü ləzi bu isə fikum, yəni sizə göndərilən bu kişi kimdir? Fəyəqulu huwa Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə. O Allahın elçisidir sallallahu aleyhi və səlləm. Və ona deyək, fəyəquləni deyəcəklər. Və mə ilmukə, sənin elmin nədir? Nə, nə öyrənmisən, nə bilirsən? Və o deyəcək ki, fəyəqulu qara'tu kitəbəllahi fəəməntu bihi və saddəqtu. Və mən deyir, Allahın kitabını oxudum və ona iman gətirdim və onu təsdiq etdim. Və göydən deyir, bir carçı e, deyəcək ki, çağıracaq ki, qulum düz söylədi. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَهُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ Və buyurulacaq ki, Allah təala buyuracaq ki, mənim quluma deməli cənnətdən döşüyün altını və ona cənnətdən geyindirin və həmçində ona cənnətdən bir qapı açın. Və Pey Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, deməli ona həmən cənnətdən deməli yeli, cənnətin yeli hiss edəcək və həmçində onun iyini hiss edəcək və həmçində onun qəbri gözü görəcək məsafəyə qədər genişlənəcək. Və onun yanına gözəl üzlü və gözəl paltarlı və gözəl iyili bir kişi gələcək. Fəyəqul və deyəcək, əbşir billəzi yəsurruka, yəni etdiyin, yəni səni sevindirəcək əməllərlə sevin. Həzə yevmukəlləzi kuntə tuadu, bu sənə vəd olunan gündür feyəqulu lehu mən əntə və qəbirdə olan mömin deyəcək, soruşacaq, sən kimsən? Fəvvəchu kəlvəchu yəciu bil xeyri. Sənin üzün sanki xeyir gətirən bir, bir birinin, bir kəsin üzünə bənzəyir. Fəyəqul və o deyəcək ki, ənə əməlukəs salih. Mən sənin salih əməlinəm. Fəyəqulu, Rabbi əqimis saatə. Və o deyəcək ki, ey Rəbbim, qiyaməti tezləşdir, hətta ərci ilə əhli və məli. Qiyaməti tezləşdir ki, öz ailəmə və malıma qayıdım. Qalə və Peyğəmbər bu yəni, mömin insanın başına gələn hadisədir. Peyğəmbər hədisin ardına deyir, kafir insan isə deməli dünya həyatının deməli artıq ə, e, kəsilib, qutarıb, dünya həyatı sona yetib, axirət həyatı, yəni baş, başlanma ərəfəsində olanda onun yanına göydən qara üzlü mələklər inər. Və onlarla e, deməli e, cod e, cod bir materialı olan, yəni qatran kimi materialı olan deməli bir parça parça olacaq. Və onlar da gəlib onun gözü görəcək məsafədə oturacaqlar. Sonra ölüm mələyi gələcək və onun başının üstündə oturacaq. Fəyəqul və deyəcək: Eyyətuhə nəfsul xəbisə tuxruci ilə səxatin minəllahi və qadabin. Ey xəbis nəfs, Allahın qəzəbinə çıx, qəzəbi üçün çıx. Yəni, ruh bunu eşitdikdə artıq ə, e, çıxmaq istəməyəcək və bütün bədənə yayılacaq ki, yəni çıxmamaq üçün. Və Peyğəmbər sallallahu deyir ki, belə olan halda artıq e, deməli ölüm mələyi onun canını e, deməli e, tikanlı məfdili yaş yundan dartıb çıxardan kimi çıxardacaq. E, bu burada da yenə də yəni ruh bədəndən çıxdı, çıxdıqdan sonra onu bir göz qırpımı belə, qırpımı belə saxlamay saxlamadan deməli bükəcəklər həmin gətirdikləri qalın e, deməli materiallı bir kəfənə və ondan deməli yer üzündə olan e, deməli ən pis leş iyi gələcək, qoxusu gələcək. Hər dəfə e, bir toplum mələklərin yanından keçdikdə e, deməli bunlar mələklər soruşacaq, soruşacaqlar ki, bu xəbis, yəni pis ruh kimindir? Fəyəqulunə fulan ibn fulan, bu filankəs ibn filankəsdir və onu yer üzündə adlandırılacağı ən pis adlarla adlandıracaqlar. Sonra onlar deməli dünya səmasını keçib e, birinci birinci səmaya çatdıqda qapının açılmağını istəyəcəklər və qapı açılmayacaq onlar üçün. Və peyğəmbər sallallahu sonra bu ayəni oxudu. O kəslər ki, həqiqətən o kəslər ki, ayələrimizi yalan saydılar və təkəbbürlük göstərdilər, onlar üçün dünya səması açılmayacaq. Ta ki, e, deməli, dəvə iynənin saplağından keçənə qədər. Yəni, bu kinayədir, məna odur ki, yəni, heç vaxt girməyəcəklər. Hə. Fəyyəqulu Allahu Əzzə və Cəl, uqtubu kitəbəhu fisiccin. Allah təala buyuracaq ki, mənim bunun kitabını, yəni adını siccinə yazın. Yəni, siccin, hədislərdə gəlir ki, bu yerin 7-ci yer, yer ən, ən axırıncı yerdə olan bir yer adıdır və yaxud başqa bir e, təfsirdə gəlir ki, bu e, deməli kafirlərin və şeytanların yaz adları yazılan, əməlləri yazılan bir kitabdır. Və onun ruhu çox sürətlə deməli yerə atılar. Və peyğəmbər sallallahu bu ayəni oxudu وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ Kim Allaha şərik qoşarsa, o sanki göydən düşər və quşlar onu alar və ya deməli külək onu uzaq bir yerə aparar. Və fətuadu ruhuhu fi cəsədihi və onun ruhu cəsədinə qaytarılar. Fəyətihi mələkəni fəyucdisənihi Fəyəquləni ləhu Və onun yanına iki mələk gələr Və onu otuzdurub Ona e, deyəcəklər Mən Rabbukə, Rəbbin kimdir? Fəyəqulu hə hə lə ədri Və o bilmirəm deyəcəkdir Fəyəquləni ləhu Mə dinukə, dinin nədir? Fəyəqulu və deyəcək Hə hə lə ədri Bilmirəm deyəcək Fəyəqulən ləhu, mə həzər raculul ləzi buisə fikum. Sizə göndərilən bu peyğəmbər, bu kişi barədə nə deyə bilərsən? Fəyəqulu hə, hə, lə ədri. Və o, bilmirəm deyəcəkdir. Fəyunədi munədi minəs-səmai ən kəzəbə. Və göydən bir carçı deyəcək ki, deməli, yalan söylədi. Fəəfrişu ləhu minən-nəri vəftəhu ləhu bəbən ilən-nəri. Ona oddan döşüyün altını və ona oddan bir qapı açın. Fəyətihi min hərrihə və səmumihə. Və həmən e, odun istisindən və küləyindən ona e, deməli, hiss edəcək, gələcək. Və yudayyaqu aleyhi qabruhu. Və onun qəbri daralacaq. Hətta onun qabırğaları bir-birinə keçəcək. Və onun yanına deməli, çox pis bir üzlü, pis bir qoxulu, deməli, e, bir kişi gələcək və deyəcək ki, pis əməllərinə görə deməli sevin. Və bu burada əbşir, yəni sevinmək istehza mənasında gəlir. Və o soruşacaq: "Fəyəqulu men entə?" Fəvəchuka l-vəchu yeci'u bi-şərri. Sənin sən kimsən? Sən sanki şərlə gələn bir birisinə bənzəyirsən. Fəyəqulu deyəcək ki: "Ana amalukal xabisu." Mən sənin pis əməlinəm. Və bu halda o deyəcək ki: "Fəyəqulu Rabbi la tuqimis saatə." Ey Rəbbim, qiyaməti qopartma. Ey qövmüm, nə üçün mən sizi qurtuluşa çağırarkən siz məni atəşə çağırırsınız? Siz məni Allaha nankorluq etməyə və haqqında heç bir bilgim olmayan şeyləri ona şərik qoşmağa çağırırsınız. Mən isə sizi o qüdrətli və çox bağışlayan Allaha çağırıram. Şübhəsiz ki, məni istahiş etməyə çağırdığınız şeylərin nə bu dünyada, nə də axirətdə çağrı haqqı vardır. Dönüşümüz Allahadır. Həddini aşanlar isə atəş əhlidirlər. Mənim sizə dediklərimi tezliklə xatırlayacaqsınız. Mən öz işimi Allaha həvalə edirəm. Şübhəsiz ki, Allah öz qullarını görür.